Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 25, 1939, isinilang si Bishop Camilo Gregorio Sacoyapo, Nueva Ecija. Pumasok siya sa Mary Help of Christian Seminary sa Pangasinan para tugunin ang tawag ng Panginoon Kinuha niya ang kanyang philosophy at theology sa UST Central Seminary. Nag-aral din siya sa Roma para makamit ang kanyang doctorate in sacred theology habang naabot niya sa Fordham University sa New York ang kanyang master's in educational administration. Naging pari siya sa edad na 24 at naging obispo sa edad na 44 ito. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.